тільки без цього, відкинула поробочу руку. Можна й без цього, пробурмотів, пригортаючи її до себе і задихаючись від пахощів її кіс. Чим вони пахнуть у тебе? Степом любий. Євшан зіллям теж. Напевне, а в тебе чуб столочене жито. Аби тільки столошений чуб. Засни трохи. Він поклав руку на її перса, і вона не відкинула її, а знов повторила Засни, любий. В її голосі озвались не любощі, а материнська турбота. Сон якось непомітно віддалив його від дівчини, перекинув у притемнілий степ у цвітінні соняшників і в луги з свіжими копичками сіна. А Мирослава довго-довго дивилась і не дивитись не могла на свого Данилка, який навіть у сні сердився і на свою долю, і на того, хто викручував їй руки. З такими жалями думками і вона увійшла в сон. І не щулися, як на подвір'ї м'яко загупили чиїсь кроки як дзойкнули росами на полохані черешні, як зашипіла земля. Казка любові, молодості й ночі приспала обох, бо зараз на білому світі на чорній землі було їх тільки двоє. Але ось на вікно, як нічна птиця опускається, чиясь рука, перелякано дзенькнула шибка. Ой, хто там? скочила на долівку Мирослава. За нею місячним промінням метнулися коси. У вас, Данило Бондаренко? Чує він знайомий голос і не розуміє, чого він тепер забрів сюди. Скочити у вікно? Данило підняв фіранку. З вікна біла ніч насовується на нього, наче вся хоче увійти в його очі. Рука настирливіше дзьобує шибку. Громадянку Сердюк, у вас Данило Бондаренко. Хто це? злякано дивиться на Данила. Напевно, з колгоспу хтось обдурює її. У мене, у мене, полегшено зітхнула Мирослава. Хай вийде на двір. Що ж це, Данилко? Знову тривога вчепилась у дівоче серце. Нічого, нічого, як міг, заспокоював її. А в голову гупала та сама думка. Як же це? Невже найкращий друг заарештує його? Не йди, Данилко, я боюсь. Мирослава охопила його, коли він став на поріг. Почекай, Люба, заспокойся, я зараз. Якесь діло є до мене подарував отцеве дівчину. Вона, здригаючись, безсилу притулилась до одвірка, а він, чуючи, як його знекровлене серце прополіскують холодні потоки, вийшов з хати. В тіні біля порога насторожено стояв гарматюк. Він, заскрипівши новим бремінням, ступив крок уперед і чужим одерев'янілим голосом прохромив йому груди. Даниле, ти заарештований. Гойднулось, вибухнуло небо, і шалено захугувала перелякана зоряна заметіль. Вона з небом налягала на нього, налягали дерева і стріха, і тіні. Він хоче руками притримати їх. Але це може здатися, що він підіймає їх угору, тому прикладає руку до серця, що опустилось донизу, але не чує його, тільки чує, що пусткою стала його душа. За що? питає не голосом, а пусткою душі, що, здається, аж загуділа. За що? є санкція ступача.